ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين anayeyafanyia upofu maneno ya rahmani tunamwekea sheitani kuwa ndiye rafiki yake wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun na hakika wao wanawazuilia njia na wenyewe wanadhani kuwa wameongoka. Hatta idha jaana qala ya laita baini wa bainaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin, hata atakapotujia atasema laiti ungelikuwako baina yangu na wewe kama umbali baina mashariki na magharibi rafiki mwovu mno wewe walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun na kwa kuwa mlidhulumu haitakufaini kitu leo kwamba nyinyi mnashirikiana katika adhabu. Afa anta tusmi'u summa au tahdi al-umya wa man kana fi dhalalin mubin, je, unaweza kuwasikilizisha viziwi au unaweza kuwaongoa vipofu? na waliomo katika upotofu ulio wazi fa imma nadhhaban nabika fa inna minhum muntaqimun na hata tukikuondoa sisi tutalipiza kisasi chetu kwao au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun au tutakuonyesha tuliowaahidi nasi bila shaka tunauweza juu yao. Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim, basi wewe yashike yaliyofunuliwa kwako hakika wewe uko kwenye njia iliyonyoka. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun, na hakika haya ni ukumbusho kwako na kwa kaumu yako na mtakuja ulizwa. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun, na waulize mitume wetu tuliowatuma kabla yako, je, tulifanya miungu mingine iabudiwe badala ya Rahmani? Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Na mwenye kujitia upofu na Qurani aliyoteremsha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kuwa ni kumbusho kwa walimwengu wote. Tunamsalitishia na shetani anakuwa naye daima, akimpoteza na akimzuzua. na hakika mashetani wanaojitia upofu na Qur'ani wazuia na njia inayotia Rahmani. Na hao wanaotumiliwa wanadhani kwa kufuata rafiki zao kwamba wao wamo katika uongofu. Hata yule aliyejipa upofu na Qur'ani atapofika kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama na akaona matokeo ya kule kujitia kwake upofu atamwambia rafiki yake kwa majuto, laiti wewe nami tungelikuwa mbali mbali duniani, umbali wa mashariki na magharibi. Ama wewe ulikuwa sahibu muovu mno kwangu, mpaka umekuja nitumbukiza katika shimo la motoni. Na hapo wataambiwa kukuwa hizi, leo hamtapunguziwa adhabu, kwani mmejidhulumu wenyewe kwa ukafiri wenu, kwa sababu mlishirikiana na mashetani wenu kwani kila mmoja anateseka kwa adhabu ya kumtosha mwenyewe. Je, unaweza kumwongoa aliyepita mipaka katika upotovu? Je, unaweza kumfanya asikie aliyekiziwi asikila kweli, kipofu, hazingatii na ambaye katika ujuzi wa Mwenyezi Mungu atakufa katika upotovu? Uwezi hayo. Kwa sababu hao wamekwisha thibiti katika ukafiri wao basi hawanafiriki kwa wanayasikia wala wanayaona. Basi tukikushika, tukakufisha kabla hatuja kuonyesha adhabu yao na kifua chako kikatua kwa hayo na pia vifua vya waumini ala kulli hali sisi bila shaka tutawaadhibu duniani na akhera. Au nataka tukuonyeshe adhabu tuliyowaahidi kabla ya kufa kwako tutakuonyesha Kwani sisi tunawaweza hao kwa uweza wetu na nguvu zetu. Ikiwa moja ya mawili haya lazima liwe bila shaka, basi shikamana na Kurani tuliyokufunulia na simama imara katika kuitekeleza, kwani hakika wewe uko katika njia ya haki iliyonyoka. Na hakika hii Kurani ni utukufu mkubwa juu yako wewe Muhammadi na wa umma wako kwa kuwa umeteremshiwa kwa lugha ya Kiarabu na mtakuja kuhojiwa siku ya kiyama juu ya haki yake na shukrani za neema zake. Na hebu angalia katika sheria za mitume wetu tuliowatuma kabla yako. Ati umekuja humo wito wa kuwaita watu uende kuabudu vitu visivyokuwa Mwenyezi Mungu haukuja. Basi hao wanaoabudu wasiyekuwa Mwenyezi Mungu mmoja hadi wamepita mipaka katika upotovu wao.